Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. July 23, 1980 Itinalagang prelate ng Nooy Territorial Prelature of Kidapawan si Father Orlando Quevedo ng Oblates of Mary Immaculate. Sa kanyang panunungkulan, ginawang diocese ang nasabing prelatura kasabay ng pagtaas ng kanyang ranggo bilang obispo. Tumagal din ng anim na taon ang kanyang naging panunungkulan sa Diocese ng Kidapawan. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.